markus sura nayi aya go'o yahde laso kippol haala dow aawowo isaa no waajo takkol maayo gongaden jama'aare mawnde no fiiliimo faa o naati laana diyam o jooɗii nder makka jama'aare den fuu no woni takkol maayo gon omo waajorooɓe kippe haalaaji ɗuɗɗi omo wi'a ɓe kettine aawowo wurti faa aawoowa awdiiri mum nder aawre nden gabbe gom caami dow laawol nden pooli gari coppiɗe gere majje caami dow kaaƴe to leydi ɗuuɗa ɗe puɗi law ngam leydi majjum luggiɗa sanne amma de naange wuluno den ɗe ɗayli ɗe joori ngam ɗe gaɗay ɗaɗi gere majje caami to kebbe puɗata kebbe ɗen mawni nangiɗe ɗe dimay gere majje caami nder leydi lobbiri puɗi mawni ɗe dimi wasaango gom rimi kabbe waranja wongo lasuuji tati wongo hemre gaɗa mum o wi'i jom nowru nanuuru fuu nana nde isaa wonno feere mum a yiɓe sappo e ɗiɗo ɓen e himɓe fiiliiɓe mo ɓen ƴamimo dow kippol haalagol o wi'i ɓe onon on kokkama bawɗe famude ko suuɗi dow habaru laamu allah amma wonɓe yasin ɓen hunde fuu nder kippol haala kalirante ɗum waɗi ko iɓe daara fa wooɗa ɓe ji'ata iɓe nana fa laaɓa ɓe paamata faa to ɓe tuuba ɓe jaafe o wi'iɓe on paamay kippol haala gol na noy paamirton ɗiton aawowo on haala allah aawata awdiiri caamudi dow laawol din woni nanuɓe haala allah amma wakkati mum da seyɗaani wara itta haala aawaaka nder maɓɓe kan awdiiri dow kaaƴe din woni nanuɓe haala allah kan jaɓɓoriika seyo wakkati mum da amma ka waɗay ɗaɗi nder maɓɓe wakkati seɗɗa tan ka wonata nder maɓɓe de ɓillaare naa torra hewtake ɓe saabe haala kan fuu ɓe boppanka wakkati mumda awdiiri nder keɓbe ɗin woni nanuɓe haala allah kan amma sukulla duuniyaaru e eytugol jawdi kam e suuno yonki naatanɓe ɗeɗɗa haala kan ka laato dimara amma to awdiiri ɗin saami nder leydi lobbiri ton kamɓe goni nanuɓe haala kan de jaɓɓiika ɓe diman ɓiɓɓe woɓɓe woronja woɓɓe lasoji tati woɓɓe hemre markus sura nayi aya laso e go'o yahde laso e joyi kippol haala dow fitilla gaɗa mum isa wi'i ɓe no woodi ko ɓowo fitilla dey hippaka tumbude naa sornaka ley leeso na hana ɓilanka na gam wala fuu ko suuɗi ko wangintaake wala ko waɗete nder cuccukka ko wurtintaake yaasin jom nowru nanoru fuu nana o wi'i ɓe kaden kakkile no nanirton haalaaji am ɗi ngam ko itiranton woɓɓe ɗum itiranteɗon on ɓeydante du ngam neɗɗo fuu jogiiɗo paamal dow laamu allah ɓeydante amma mo wala paamal on baa seɗɗa ko jogi ɗum teetete markus suura nayi aya lasu e jeegom yahde lasu e jeenayi kippol haala dow awdiiri o wi'i kaden laamu allah no wa'i hano neɗɗo cankitiɗɗo awdiiri nder gesa mum ni o ɗaani naa duu o ummi jemma e nyalooma no laatori fuu awdiiri din fuɗan mawna tawa jomum anda no di mawniri leydi din fuɗinta awdire din di waɗa gulle waɗa ƴombe wutandu tokka gaɗa mum gabbe tokka de ko awa ɗum ɓendi hette ngam wakkati mum yottake markus sura nay aya woronja yaade woronje e nay kippol haala dow gabbel pamarel o ɓeydi wi'ude ɗume nandininten laamu allah gun tindinore deye tindinirtengu laamu allah no nandi e gabbel lekki mutaari gabbel gel ɓuri gabbe ɗen fuu famɗude amma denigel aawaama gel mawnan faa gel ɓuran leɗɗe koogol gol fuu ki waɗan licce mawɗe ɗe ɗowki faa pooli baawa nyiɓude cuuɗi mum'en e majje isa waajoraka himɓe ɓen haala allah kan nder irkippe haalaaji ɗuɗɗi ɗi haddi ko ɓe mbaawi faamude wala fuu ko o haalani himɓe se hana nder kippol haala amma de o towtidi he aayiiɓe makko ɓen fuu o firtanan ɗum en kippi haalaaji ɗin fuu markus suura nayi aaya woronje e joyi yo allah soɗɗiɗi e go'o no isa darnir hendu nyande den lasara isa wi'i ayiɓe mum ɓen en peƴƴita maayo keedow en fongo goyato ɓe boppi jama'aare den ɓe naati nder laana ka o wonno nder mum kan ɓe dilli laanaaji gom duno tokki mo hendu sattundu ummi ben keƴƴe ummi no piya laana kan faa ka hosi heewude ndiyam yisano ɗaani gaɗa laana ton omo wawli wawlaare ɓe pindinimo ɓe bi'imo modibbo a faalaaka maayen na o ummi o sappani henndudun e sembe o wi'i maayo gon de'ina dara henndudun de'iti fuu waɗi siw gaɗa mum o wi'i ɓe ko waɗi ko kuluɗon faa hannden on ngala gonɗinol na ɓe kuli kulal mangal heddi iɓe bi'ondira moy woni neɗɗo o mo baa henndu e diyam no ɗowtano ɗum